Un ambient de lluites i resistència en què el tret vol compartir amb tu una mica d'informació que et parla des de baix, des dels moviments socials. Queda't amb nosaltres. És dilluns, 12 de novembre, i aquests són els nostres titulars neix la moneda social Ecosol a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Resultats del moviment estudiantil de Quebec s'aturen les pujades al preu de les matrícules, anàlisis de Simon Cot. Entrevista amb el col·lectiu Memetro. L'escolta al carrer, sortint a preguntar quina és l'actitud de la gent davant de la convocatòria de vaga general del proper dimecres. El tret de Gràcia no parla gaire bé del ministre Huert i ens acompanya un viatge en el temps cap a l'era Aznar. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Neisle Cosol, la moneda social catalana. Al següent reportatge, Carles Macià ens explica el funcionament i els objectius d'aquesta nova eina d'intercanvi, emprada per primer cop a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya. La primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya va tenir lloc el passat 27 i 28 d'octubre a Barcelona. Aquest esdeveniment no tan sols va reunir més d'un centenar de cooperatives i entitats de l'economia social. També va servir per donar el tret de sortida a la Cosol, la moneda de canvi vigent durant tota la fira. A partir d'aquí, s'ha posat en marxa la iniciativa del Mercat Social Català. L'objectiu és anar eixamplant aquesta experiència i que cada cop més persones, entitats i empreses bescanvin entre elles productes, serveis i coneixements sense emprar la moneda oficial, l'euro. De fet, ja existeixen iniciatives semblants arreu del món. El seu denominador comú és fomentar l'intercanvi de productes i serveis de proximitat sota criteris de justícia social. Andreu Onzawa, de la Fundació Social Trade Organization, explica l'essència d'aquesta moneda. Els ecosols no es poden fer servir per especular a borsa, ni se'n van a Wall Street. Només serveixen per a comprar dins del mercat social. Els euros que recolzen aquests ecosols els dipositem en una banca ètica. Com funciona aquest mercat? La gent canvia euros al mercat social i rep ecosols amb un bonus del 10%, la qual cosa significa un descompte per les seves compres dins del mercat social. Després, si alguna entitat vol canviar els ecosols a euros ho pot fer, però amb una petita penalització. Es tracta d'incentivar que els ecosols es gastin dins del mercat social. Així, només s'hauria de recórrer al mercat extern, en euros, si no hi ha cap proveïdor que no pot satisfer el bé o servei buscat. Per tal de dinamitzar aquest mercat, s'ha creat la pàgina web www.mercatsocial.cat, que recull les ofertes de béns i serveis de cada entitat. Aquesta pàgina també permet fer pagaments virtuals mitjançant els telèfons intel·ligents, amb una aplicació gratuïta. A més, el mercat social vol millorar les possibilitats d'accedir al finançament per part de les entitats de l'economia solidària, tal com destaca Onzawa. També l'Ecosol servirà perquè nosaltres puguem donar crèdit a tipus d'interès molt baixos a les entitats de l'economia social. Per tant, no haurem d'anar als bancs que els carreguen uns tipus d'interès molt alts que fan inviable els seus, els seus projectes empresarials, sinó que podran accedir crèdits en ecosols a, molts baix, a molt baix tipus d'interès. El mercat social ja ha començat a caminar aprofitant l'empenta de la primera Fira d'Economia Solidària. Durant aquest cap de setmana, més de 100 entitats i unes 4.500 persones van fer servir l'Ecosol com a moneda de canvi. Jordi Garcia, membre de la xarxa d'Economia Solidària, valora aquesta primera experiència. D'entrada, molta gent està receptiva, està favorable doncs, a repensar quina ha de ser la funció de la moneda, no? si la moneda ha de servir com inicialment estava concebuda com, una simple, com un simple instrument de compte i d'intercanvi, o bé doncs, ha, de, ha de seguir sent, com està passant en l'euro, doncs, una moneda doncs, al servei dels especuladors. No? Per tant, qualsevol iniciativa doncs, que, que es comenci amb, amb una altra moneda, una moneda de l'economia solidària, doncs és vista amb, amb, amb interès i... Amb tot aquest bagatge inicial, el mercat social es planteja enfortir la seva xarxa i augmentar la seva incidència sobre la societat. El repte és que cada cop més entitats i persones en prenguin part per poder desenganxar-se de les finances especulatives i vestir un model econòmic alternatiu. El tret informatiu. Des del Quebec, Simon Cot ens descriu amb una mirada crítica els resultats del moviment estudiantil que va sacsejar el país. Finalment es va aconseguir, entre d'altres objectius, aturar la decisió política d'apujar significativament el preu de les matrícules universitàries. La revuelta estudiantil en el Quebec, victoria popular o supervivencia de la justicia social. Para muchas personas, el levantamiento estudiantil quebequés ha sido una victoria. Después de ocho meses de huelga, los estudiantes de esta provincia francesa de Canadá provocaron un movimiento ciudadano histórico que conmovió las élites políticas del país. También acentuó la indignación de la sociedad contra el sistema capitalista, la corrupción y la injusticia social. Después de que las negociaciones con los líderes estudiantiles fallaran y la dura represión contra el movimiento, el Partido Liberal, al poder desde nueve años, convocó elecciones. En estas últimas elecciones generales ganó el Partido Quebequés, el cual decidió cancelar el aumento del 75% de las tasas de matricular a la universidad. Entonces, ¿ganaron los estudiantes del Quebec realmente sus combates? Preguntamos a estudiantes que estuvieron implicadas en el movimiento social y estudiantil de los últimos meses. Me llamo Em, soy estudiante de Derecho, sobre lo que, pienso de, la victoria, o bueno, no, estoy segura todavía si, lo podemos llamar una, una victoria. Hay, es cierto que sí logramos algo en concientizar una, una parte importante de la sociedad, aunque no es que sigue siendo una, minoría. Y eso sí es una, una victoria porque hemos logrado un movimiento de movilización social que no se había hecho en 40 años o más. Pero a la vez lo que logramos lo logramos a través del proceso electoral. Cabe mencionar que al final el partido que, fue elegido fue elegido por un 30% de, de la población, 60-70% de la gente votaron por partidos que, que estaban a favor del aumento de, la matrícula. Al final, a través de un proceso en el cual no, creo y no creo que sea democrático ese proceso electoral. Es a través de ese sistema que hemos logrado. Tenemos que, seguir trabajando para comunicar nuestras ideas. Es una cuestión de, meses o de años antes que se, que se cambie el gobierno y de ahí tal vez tenemos que empezar lo que, ha cambiado es que sí hubo una, toma de conciencia dentro de, los jóvenes y cantidad importante de jóvenes que estaban en los colegios, en la universidad, que, que experimentaron y aprendieron cómo, cómo se hacen manifestaciones grandes, eh, acciones políticas y todo eso, muchos lo aprendieron durante, durante ese momento y eso seguramente no se va a perder. Y sí, creo que fue una, un momento muy importante de capacitación, entre comillas. Mi nombre es Guillaume Charbonneau, soy estudiante de maestría en sociología en la Universidad de Quebec Montreal. Creo que hay varios aspectos que hay que considerar en cuanto a esta lucha, que ha sido bien larga y bien costosa, <laughs> digamos, o sea que nos ha costado muchos esfuerzos a todos y a todas, pero no no sé creo que al finales de cuentas bueno no no eh, lo hemos logrado no tuvimos el incremento no en la matrícula entonces esa eso es una buena cosa personalmente había estado parte en otras huelgas estudiantiles pero creo que nunca al, pico del movimiento no éramos 300.000 mil en, huelga o sea que, que estábamos de huelga no es una cifra bastante impresionante y después que se impuso la ley 78 que se volvió a hacer la ley 12 para mí eso fue el momento clave en donde la lucha pasó eh, por ser eh, meramente estudiantil a una cosa mucho más grande, mucho más amplia, con gente, o sea, con la sociedad. Tocando a las libertades civiles así fue algo que creo que conmovió bastante a la gente, a mucha gente que sin ser como a favor de los estudiantes se dieron cuenta que casi de cosas no pueden pasar en un estado supuestamente democrático. Empezó a hablar más y más de elecciones, ¿no? Cuando hubo los cacerolazos y, y cuando se supo que, bueno, ya no estaban todos los estudiantes. Eso como dio un, nuevo soplo, digamos, de aire fresco, ¿no? Con, nueva gente, con, una base nueva de, de movilizada. Yo siempre te lo digo desde mi percepción personal, pero yo lo sentí como, wow, El tret informatiu. Parlem amb dos membres del col·lectiu Memetro. Memetro és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat estudiar el trastorn que porta el mateix nom. Un trastorn que fa que aquell que el pateix oblida el procediment habitual per entrar al metro. Mitjançant una aplicació mòbil, l'associació fica a disposició dels usuaris un mapa dels controls de revisors en temps real per ajudar a totes aquelles persones que pateixen de memetro. Amb més de 7.000 afectats connectats via Facebook i Twitter, l'associació treballa en Barcelona i Madrid i no descarta començar les seues investigacions a altres ciutats de l'Estat. Avui parlem amb David, un dels investigadors del trastorn, i Manel, una de les persones afectades. El tret informatiu. Escolta el carrer. A l'Escolta al carrer, aquesta setmana sortim a preguntar què opina la gent de la convocatòria de vaga general del 24N. Sí, jo sí faré vaga perquè penso que ja n'hi ha prou de l'abús que s'està cometent i les retallades en drets i crec que ens hem de mobilitzar tots i hem de dir la nostra i mentre més siguem, més ens sentiran. No faré vaga perquè crec que la vaga general estatal no té, no té repercussió directa amb, amb el que a mi ara em preocupa més, no? que és la política mundial. Jo crec que una de les vagues que es tindrien que fer seria una vaga europea perquè pogués afectar a la manera de fer política i tenir una repercussió real. ¿no? Hola, me llamo Lucía Izcorbes i sí que haré huelga. Y no solamente hago huelga por mí aquí y ahora de la crisis, hago huelga porque tengo un hijo de 21 años y yo no sé, una vez que pase esta crisis, que llegará un día en que pasará, cómo quedarán todos los derechos sociales que por el camino hemos perdido. Sí, sí que la faré. Y encara que estic la tour, encara que treballés, la faria. Y la para que cree que encara que sigui un día un mes y pensem que no servéis para res, es importante. perquè és una manera de demostrar a aquest eh, govern liberal i que no té respecte per la societat de que puguem fer algo i ens prepararem per coses posteriors. Uh, ah, pues doncs faig vaga perquè com a treballadora que sóc de la Diputació Funcionària ens han tret molts drets, ens han baixat el sou, ens treuen a pagar extra, ens volen pujar uh, eh, la jornada laboral i per altra eh, banda com a ciutadana o com a penso que ens han, ens han tret també molts drets que els ciutadans hem tingut durant molts anys els treballadors i treballadores com és la sanitat, l'educació ens han pujat els impostos i tot això per benefici d'uns pocs a costa de la pobresa de la majoria de treballadors i treballadores per això faig vaga no faré vaga perquè no crec en res que organitzin els sindicats. Jo sí que l'atur i per tant eh, no em costarà gaire anar a la vaga, però sí que ja aniré, tot i que si no treballés també la faria, perquè ja està bé que ens prenguin el pèl dia darrere dia i tot i anar construint un futur dia a dia hem de tenir dies importants de lluita com el 14 de novembre. Perquè penso que la vaga és la contesta de les classes obreres, les classes mitjanes contra tota l'especulació econòmica que hi ha en el món. Jo faré vaga el dia 14 de novembre, igual que treballadors i treballadores de Grècia, de Portugal i d'altres llocs d'Europa de, i de l'estat espanyol. Um, vull dir-li als governs que ja no poden seguir explotant-nos més a tots els treballadors i treballadores, que no poden seguir donant els diners de tothom a la banca, que ja no poden seguir traient-nos els nostres drets socials com l'educació i la sanitat i ni poden seguir eh, traient-nos els drets laborals als treballadors i treballadores i ni pot seguir creixent l'atur d'aquesta manera, hem de dir prou. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu arroba gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web tretinformatiu.wordpress.com Apunta, participa i dispara. Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformativo.wordpress.com. Apunta, participa, dispara. El tret de Gracia Opinión món sencer respira més tranquil després de la derrota electoral de l'oligarca Mitt Romney, també conegut com l'Artur Mas Mormó. Mentre que l'imperi yanqui està en hores baixes, l'imperi espanyol torna al segle XVII de la mà d'un ministre ranci feixistoide al que li surten els enemics com a bolets cada cop que vomita una declaració. Si els porcs volessin, el Congrés seria un aeroport, però ens costaria de trobar-hi un exemplar a l'alçada del personatge que es mereix i ben merescut el tret de gràcia d'aquesta setmana. Ell és el paladí de l'Opus, l'home amb nom de Rot, José Ignacio Huert. Veiem algunes de les seves perles. Bert ha reconegut aquest dimecres que la intenció del govern és espanyolitzar els alumnes catalans. Bert assenyala que el 15M té un puntet soviètic i amaga una condició profundament reaccionària. Verd defensa les subvencions a l'educació segregada per sexes. Verd donarà més diners al toreig per ser un bé cultural i un ingredient de la marca Espanya lamentable, patètic, però què me'n dieu? No us fa nostàlgia? No us recorda aquell inspector d'Hisenda baixet i amb bigoti que va omplir milions de vinyetes durant vuit anys? Per això, aquest programa hem decidit fer un homenatge a l'ésser que va despertar la consciència revolucionària de tota la nostra generació. Una revival compilation que us transportarà als temps del pilotasso, del prestige, de les afores. Ell era l'emperador del Perejil, la puteta d'en George Bush, l'únic, l'inigualable, No la vida del mod, sino la pèl del La L'antelament del mod, a lo vaya desmod. Vaya, váyase, señor González. Y hemos eh, dedicado tiempo ayer que no noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquila mientras no ponga riesgo a nadie ni, ni, daño España va bien. Let's go back no less than uh, 1,300 years. Really you. When Spain recently invaded by the Moors. I fins aquí el tret de gràcia. Us convidem una vegada més a participar a la vaga del dimecres 14. Vaga que qui no la fa, la paga. I que no us espanti el mal temps, que si fa fred ja encendrem la rosa de foc. I vinga, salut, que encara no està tot perdut. A la huelga, no vayas a la de A la huelga, la huelga, la huelga. El tret informatiu de setmanal. El tret informatiu. I ara arriba el moment de parlar de les nostres propostes culturals per a la propera quincena. Dijous 15 a les 7 de la tarda bat Anarquisme i Alliberament Nacional dins les jornades del 110 aniversari de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona a l'Espai Obert, Violant d'Hongria, 71 divendres 16 de 10 del matí a les 7 de la tarda, Què t'hi jugues? Festival de jocs tradicionals i populars. S'oferirà una gran mostra de jocs populars i tradicionals en el marc idoni de la Festa Major del Clot, a la plaça del Clot. Divendres 16, a les 7 de la tarda, Rebeldia Poètica i Rebeldia Obrera, León Felipe i Federico García Lorca. Debat a càrrec del poeta Adolf Castaños a l'Espai Obert. Divendres 23, a les 7 de la tarda, canvi de cicle econòmic, social i solidari, cooperativisme autogestionat i banca ètica. Debat a càrrec de Ferran Aguiló i un membre del CUP 57, a l'Espai Obert. Dissabte 24, a les 11 del matí, jornada Sanon. Sèrie de xerrades i tallers fets en clau acadèmica, que tenen com a eix central Anonymous i l'activisme en internet a l'Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190. Fins aquí la 25a edició del Tren Informatiu. El proper programa estarà dedicat a les eleccions catalanes, amb entrevistes als caps de llista, un anàlisi a fons del fenomen de l'abstenció i moltes altres sorpreses. Sortint del calendari habitual, el tret electoral s'emetrà el divendres 23 de novembre, dos dies abans dels comicis.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 Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. try and try, try and try. You'll succeed and